Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam sallallahu alaihi wa sallam imma ba'd <clears throat> Nastavljamo komentar Umdetul Ahkama. Došli smo do 141. hadisa u poglavlju u poglavlju koji govori o <clears throat> džumi, o, e, salatul id jel tako, jest, babu salatu lid, poglavlje o Bajram namazu. Znači, 141. hadis, an Džabir radijallahu anhu, a od radijallahu anhu se prenosi da je rekao, šehidtu ma Rasulaj sallallahu alim sam ne umel id. prisustuo sam sa Allahom i poslanikom sallallahu alim sallam dan Bajrama. Febedhe bi salati qabla hutbe, bila je dan i vala je kanut. Pa je počeo sa namazom prije mm. hutbe, bez ezana i bez ikana. tome kame en ala bilala. Zatim je ustao oslonjen, naslonjen na Bilala. Fa emere bi takvala, pa je naredio bogobojaznost. Uhasa ala da'atihi eh, postakao na pokornost. Allah subhanahu wa ta'ala وَوَعَدَ نَاسَ وَذَكَّرَهُمْ Pa je održao vas ljudima i ذَكَّرَهُمْ podsjetio ih e, na propise vjeri. ثُمَّ meda hata etanisa, Zatim je, kaže, produžio dalje, odnosno otišao je dok nije došao do žena. Tava'adha hunne wa zakara Pa im je održao vaz i podsjetio i njih na propise vjeri. Fekale, ja mašareni sa, pa je rekao, znači između ostalog što je pričao, o skupinu žena. Te sad dakne, udjeljujte sadaku. Fe inne kunne ekteru hata bi džehennem. Zaista, ćete vi biti e, e, oni koji će, najviše biti, koji će govoriti u džehennemu. imra etu min sirtetin nisa ul haddein. Pa je ustala žena iz sredine žena, znači ono je spio sjedila iz sredine se podila jedna žena, njen opis, u opisu je došlo, kaže ul haddein, koja je imala crne, crnilo na svojim obrazima. Fa'alet, lime ja Rasulallah. <clears throat> pa je upitala zašto Allahu poslanče, znači zašto će, zašto će većina onih koji će biti u džehennemu, gorivo u koji će goriti u džehennemu, će biti žene. Pa je odgovorio, kale li enne, li enne kunne tuksirne šekat, jer vi, jer vi kaže, mnogo, ste, mnogo se žalite, odnosno govorite ružan govor. Wa tekfornel ašir. Tekfurne znači ovdje kufr, znači negiranje nezahvalnost. I nezahvalni ste, ašir, e, ispravno da se na, na, na muža, na postelju, i e, nezahvalni ste muževima, odnosno nezahvalni ste blagodatima od strane muža. Ove dvije stvari znači mnogo se, mnogo se, jer se vi mnogo žalite, odnosno govorite ružan govor, i kaže i negirate zahvalnost, blagodat e, muža, ono što dolazi od muža naravno. Kale feđalne jete sad min hulijihine, pa su one, kaže, udjelivala sadaku od svog nakita. Julqine fi theub bilalin, bacale su u, e, u odjeću Bilala radila anhu min akratihinne wa havatiminne e, znači bacale su u odjeću Bilala od svojih naušnica i svojih prstenja <clears throat> i narukvica. Hadis e, Ravahu Muslim kaže ovdje Ravahu Muslim, a osnova je znači da treba hadis biti da hadis mutefakun i... Znači da ovo rivajetu muslima. Dobro znači u, u lafzu muslima ono. na radi Ima u drugim rivajatima došlo drugačije ovaj, iskazano da ovaj, kuf, kufranu lašir, ima više rivajata, znači kufranu lašir, pa je upitan poslanik sam sam je to kufr bila, bila, ali pa, bila pa on govori da nije kufr bila, nego, nego da zahvalnost mužu i tako dalje. Znači ovo je jedan od rivajeta tog hadisa kojim se tako navedi. <clears throat> povod navođenja, zašto ovaj hadis ovdje naveden, iz razloga znači što se ovo desilo, što se e, desio ovaj događaj prilikom hranjanja e, Bajram namaza. Zanimljivo ovdje, ovaj, prije što krenu ovdje pojašnjenje hadisa, spominje da je ovo jedan od hadisa sa kojim se dokazuje e, jedan od dva vjerodostojna hadisa sa kojim se dokazuje da ženama nije vađi pokriti lice šta je to ukazano, nema to veze s ovom što ću ih spominjati, ali to onako usput spominjem, zato što ovdje spomenuto opis ove žene koja je ustala iz sredine žena i došla u hadisu, kaže, opis njih, kaže, saf a ona hatein, pravi <clears throat> opisuje džabra opisuje da je ona imala crnilo po licu, znači, kako će zna da je imala crno po licu, osim da je vidio lice, tako, znači da je bila otkrivenog lica, koje je bilo u lica, znači ženama nije bilo važno pokriva lica. To je jedan argument, znači od vjerodostojnih hadisa, a imamo drugi argument, koji je drugi argument? Od, od Fadla. Jest, za vrijeme hađa, to se spominje, čini se prošli put, tako. Znači hadis također mu na li za vrijeme hađa, kada je došla žena a poslanik sallallahu alejhi bio na, na i za njega bio Fadl, Fadl na Abbas. Pa je ona došla, pitala ga, nije pisala u hadisu da je ona otkrivenog lica, nego ona njega pitala za hađ njene, za njenu majku, da li može obaviti hađ za nju, bedel, a, a kaže, a Fadlin Abbas je gledao u nju. Gledao više nego obično se gleda. Vjerojatno mu se svidilo. Pa kaže, pa je poslanik Lalan se uzeo njegovu, njegovu glavu i okrenuo glavu da ne gleda. Pa pokazuje iz toga znači da je da je bilo otkriveno lice, jer ne bi gledao da je bilo pokriveno lice, što ima gleda pokriveno lice. To, je argumentacija, naravno. I ovdje ova argumentacija je to, jel ne bi se znalo da je ona, da ima crnilo po licu, osim da je, vidi, da, je bilo otkriveno lica. Naravno ima odgovor na jedan drugi hadis, ima i odgovor i to, odgovor su jaki u smislu da to ne mogu biti jasni argumenti po tom pitanju, ali to je nešto najvredosovnije što ima, ta dva hadisa, nešto najvredosovnije ima po pitanju toga da, da, da da žena ovaj, može, da, je, da, je, da nije vađiv žena da kritici, Naravno da oko toga složni, ali da nije vađiv. <clears throat> Oni sve ostale argumente, mimo ova dva hadisa, u njima ima, ili su, se, su događaje desio prije naredbe Hidžaba, prije pete godine po hidži ili su slabi hadisi. Dobro, to je bilo malo nevezano za tim. Što se tiče znači, ovog hadisa, Ovdje je znači, riječ, da prepićemo ovaj događaj. Znači, poslanik sallallahu alim sallam klanjao Bajram namaz sa ashabima i u hadisu opisan, znači, bez ezana, bez ikameta. Prvo je znači, namaz, prije, pa onda održao hutbu. Prilikom hutbe je e, posta, znači, na redu da, da se boje Allaha Đelešanu, onda da ona, postakao ih, znači, e, da radi dobra djela, da, podsjetio da ostave zabranjene, zabranjena djela, <clears throat> da budu bogobojazan naravno i, i, u javi i u, i u, e, e, i u, tajno vrijeme, skriveno vrijeme. E, uglavnom, nakon što je nakon što je završio to sa, sa muškarcima, žene, pošto su bile na odvojenom dijelu od muškaraca, nisu čule hudbu koju on držao muškarcima, otišao je do žena, da bi one čule. Pa kada je otišao do žena, otišao je sa Bilalom, Bilal bio sa njim, održao njima govor vaz i postakao ih ovaj, na praktikovanje vjeri slično što govorio i, i muškarcima, s tim da je njima pojasnio još jednu dodatnu stvar, zbog toga je Ravija i spominje, a to je da, da će većina stanovnika ženama da će žene. I da je, i pojasnio razlog toga, zašto? ova dva razloga, zato što, znači, što se puno žali. A inače ovo je karakteristika žena, znači, ne znam, ovaj, da li ste primijetili ili čitali, tako da, znači žene su jako sklone tome. Da se vazda nešto žali, vazda nije nešto boli, vazda nešto hodnje nije u redu. Ona, to je poznata karakteristika žena. Znači, vazda su one potrebe da njih neko žali, da njih neko razumije, da su one u nekom teškom stanju. Izuzet su one koje su ono, ovaj, koje su e, samostalne, koji, su, koji znaju šta hoće i koji su okretne i tako dalje, koji uopće ne, e, ovaj, ne vraćaju se na svoje, svoje teško stanje, a mnoge od njih, znači e, to je kod većine žena stanje takvo da se vas za nešto žale, vas za nešto nije u redu. Ja na zdravlje, ja na muža, ja na porodcu, na ovog, na onog i tako dalje. To je kao da im je to osobina. I nisu slučajno spomenuti to u hadisu. Onaj koji ima životnog iskustva ovaj, zna da, da je to takvo stanje otprilike. Znači, ako se sjetite u krugu svojih e, žena u kojim živite, vaza, su one ti koje treba zaželjevati, razumijevati, one su u nekakvom teškom stanju, njima je nezgodno, njima je... Znači, to je kao da im je sasavna e, karakteristika njihovog karaktera i nije bi opisano ovdje. I kao i ova druga stvar, a to je da su nezahvalne moževima, Na blagodati muže, ono što dobija sam muže i da tu svoju nezahvalnost spoljava. U, jednom, u drugom došlo, a ne u ovom ovdje je došlo, ovaj, tekst u kojem, u kojem je spomenuto ta njihova nezahvalnost, a to je da je spomenuto ovaj, e, da čovjek e, čitav život, čitav život da ju čini ihsan, pa jednom ne uradi onako kako, ovaj, kako one hoće ili, ili recimo pogriješi, glavno ne uradi ono što njima odgovara, prekine nešto što je davao, a one, onda one reaguju i kažu ti meni nisi nikad taj radio, nisi nikad ovaj, valio. njihova nezahvalnost, znači nezahvalnost ide do toj mjeri, znači da zanegira zbog jednog onog što je ne udovoljiš, a čitavo vrijeme ili dugo vremena i duga period e, radiš na tome da udovolji, udovoljiš ovaj, potrebama koje nje, koje nju trebaju, u smislu toga, znači ne mislim se ono što je nego u smislu iznad toga. I onda jednom kažeš ne može, sad nećeš, nećeš ići ili nećeš dobiti ili nećeš ovo, a kad ti minus nikad nije I onda ostaje paljbu, jel, ovaj, ta, ta nezahvalnost eh, od hajra koji je dobio od muža u svakom smislu, sa nijametem uh, eh, muža i, i blagodatno koju dođe od strane muža. I to je naglašeno ovaj, u drugim rivajetima. Znači, kaže, kad bi cijelo vrijeme cijelo vrijeme činio dobro i jednom rekao ne, sad neće, sad neće biti tako kako, kao što ti hoćeš da želiš, njena reakcija nismo nikad imali. A i ovdje ova nezahvalnost, što je spomenuta nezahvalnost i ružan govor, kako da uzmano i vajetu. Tukfirnel šekat u al kelame kruh. Znači, da, da se mnogo žali i ružan govor ima. I to, je, to zaista svojstvo da znaju znači, često, pogotovo muža svoga, znaju napad, znaju ružne riječi, reći izgovorce. Nakon toga, naravno, traži halala ili ne misla tako da bila luta, da je zluta, treba razumjeti njegov stanje i tako dalje, ali znači e, e uglavnom stavlja se taj položaj e, nekog, koga treba sažaljivati, ko, koga treba razumjeti kad ispolji e, svoje loše obhođenje prema mužu. Dobro. Uglavnom rješenje za ovo, za ovo stanje, znači prvo spomenuti da će većina njih biti u džehennemu, Sad ostaje ovdje, znači ostaje nejasnoća ovdje, e, jel, jer se ovdje misli na žene muslimanke da će većina biti u džehennemu ili žene kafirki. Na što se ovdje misli? Ako je, žene, ako je žene kafirkinja, onda što će govoriti muslimankama da one ova, daju, da udjeli sad Ako je kafirka, znači misli na, na žene muslimanke. Što znači da žene muslimanke mogu završiti u dženemu zbog, zbog ova dva prekršaja a što znači, ako su umrli na tevhidu, neće vječno biti u džehennemu. Znači, kad tad izaći iz džehennema i biti vraćen, biti vraćen u dženet, jer su umrli na la tako? Ali ostaje, znači, e, ovdje, znači, e, ovdje se obraća ženama muslimankama i, e, i one, znači, i, i, njima govori da će većina žena biti u džehennemu, a onda one pitaju zašto i odgovara, navodi ta dva razloga, a onda i daje izlaz. I onda one riječ ovdje sahabikam, one su te koje su bilo dijelu davale sadaku. što se razumije iz hadisa, znači da, da, da, je, da je sadaka ta koja udaljava, naravno poznato što, u drugim tekstovima, da je sadaka ta koja, koja gasi Allahovu srđbu i udaljava od Allahove srđbe. Pa je na to postakao poslanica, pa su one udjeljivale na, dijelo svog nakita koji su imali na svojim rukama, na svojim ušima od znači, naušnica, od, prstenja, narukvica, e, to su bacale u krilo Bilala, radi Allahu Radi naravno zasluživanja Allahovog zadovoljstva i ublažavanja tog prekšaja koji se desio. To uglavnom je, e, Adis o tome govori. Znači, e, od, sve desilo se, znači, ova čita događaj desilo se nakon vajra namaza, ovo sve što je rečeno. Uglavnom, ovaj hadis on se navodi kao argument za mnogo stvari, znači jako je koristan hadis i mnogi stvari u njemu imaju. Dakle, prvo, prvo na što ukazuje hadis, a ovdje mi govorim po glavi Bajram namaza, a to je da se da Bajram namaz prvo klanja namaz, pa se onda održi hutba, za razliku od džume namaza. Džuma namaza prvo bude hutba, pa onda namaz. Također, u hadisu spomenuto znači da je klanjan Bajram namaz bez ezana i bez ikamete također u hadisu je spomenuto znači da je, da je hudbu držao e, u stajačem položaju. Da je da, da ima e, stoji dok drži Pa onda je u hadisu spomenuto, znači sve to, sve su propisi koji se razumiju iz, iz hadisa. Da je Hatib naredio da se boji Allaha Đelešanu, postakao na mnogobojaznost onda e, naveo znači, e, obavezu izvršavanja i naredba, da se ostavi, da se ostavi zabrana, ako uopćeno. E, također u hadisu je znači, došlo, znači, to je postalo kao neko, neki učenjaci na osnovu što je došlo u ovom hadisu i drugim spominju da je to kao neki, neki od ruknova, od ruknova hutbe, a to je da u hutbi, da hutbi mora biti mevida, da mora biti vaz, ili tezkire posjećanje, a u smislu toga da se postakne da, da se boje lađe šanu i da se, da se, da se e, znači, prisutni postaknu na sa lađe šanu, znači da mora nešto biti vezano za to. Znači vezano nešto za bogobojaznu, za pokornost lađe šanu. Znači da, da, da je to od ruknova hudbe neki učinjac kažu. Naravno, to da je to od ruknova hudbe to upitno, ali, ali se razumije iz hadisa da to treba biti u hudbi onda ovaj, hadis ukazuje na to da, da nema smetja da se žene da se ženama posebno drži predavanje, da muškarac drži e, ženama predavanje vas, da se posebno dogovori termin, da im se drži, kao što došlo ovaj, u, drugim hadisima, jer dosta da je poslanik sallallahu sallam odredio da su žene ovaj, žalile poslanik sallallahu sallam, da muškarci imaju s na vrijeme imaju vaz i obraćaju se poslanik sallallahu sallam, pa bi one htjele da, da njima se obrati, da i njih pouči vjeru. Pa je on odredio dan kada je e, se sastao sa njima. Što znači da nema smijetnje da, da učena osoba muška da drži e, vas predavanje ženama. E, u hadisu se također razumije da su žene izašle na Bajram namaz. Za vrijeme poslanika sam sve to bila praksa da žene klanjaju Bajram namaz sa muškarcima, da izađu za Hadisa se razumije da su žene bile odvojene od muškaraca, nisu se pomiješale sa njima. Niti se to činilo u mešćidima, niti se ovdje na musalli. ovdje na bila se ne, ne miješaju muškarci i žene. Također hadis se je spomenuto, znači ovo smo malo prije a to je da, da će biti većina žena e, od, znači da će u Džehennemu biti od većina onih koji će biti od stanovnika Džehennema, da će biti, da će biti žene zbog njihovog žaljenja, stalnog žaljenja na stanje i zbog njihovog, njihove nezahvalnosti na blagodati, na blagodat muža i njihovog dobročica prema njima. Znači, Hadis također ukazuje da, da, da ružan govor i e, žaljenje i da je nezahvalnost za blagodati, da je razlog ulaska u džehennem. Jer je to naveo poslanik sallallahu kao razloga zašto, zašto će većina E, e, stanovnika džehennema biti žene. A onda izlazi iz toga da je sadaka od, od, od, od povoda sa kojima se e, sa kojima se osoba može spasiti od Allahove kazni. <clears throat> Također u hadisu je došlo da su, da se žene od ashaba obraćale direktno poslaniku sa u zrnom stvarima koje zanima. To gdje ovdje ovo što je pitala za razlog zašto većina žene će biti u džehennemu stanovnika e, džehennemija. Uh, također u hadisu u hadisu je spomenuto ovdje uh, da, da su, naravno ovdje sa sahabikama, da su odmah se odazvale, odmah se odazvale uh, ono što je poslanik sallallahu sallam, a to je da udijeli sadaku. Naravno, da, ovaj, da bi naravno imao veću, veću nagradu, a i to je vid e, e, spomenuta sadaka nakon što je spomenuto da, da će većina žena biti u džehennem, od stanovnika gdje. E, također, da je dozvoljeno, hadis ukazuje da je dozvoljeno punoljetnoj ženi da daje kao sadaku i svoga imetka, bez dozvole muža. Svoj imetak ona može da troši, ono u čemu vidi da je, da je, da je dozvoljeno, da je propisano, ono što je muba ili što je propisano, bez dozvole muža, na čemu je džumhur učenjaka, nije uslov da mora pitati muža. Također hadis ukazuje da je dozvoljeno, pošto spominje ovdje da su žene davale naušnice svoje da su bacale u krilo Bilala, u njegov Što znači da je dozvoljeno bušiti uši. Što je to sad bitno? Pa zato što danas imamo mimo ušiju obuše se nosevi, stavljaju se oni piercing na pupak, na polni organ, na obrvu, na usnu, nozdrvu, jezik i tako dalje. Pa sam da postavio pitanje je li to, je to ovaj, skrnavljenje izgleda osobe ili to od ukrasa. Pa neki kažu da je to zavisi od, zavisi od eh, sredine mjesta Kod nekog je to ukrašavanje, dok je kod drugih naroda, država, sredina, unakažavanje, poružnjavanje izgleda. Kada se pita narod je li to haram, je li mekru, je li uopšte dozvoljeno stavljati piercing na, na, na, na mjesta mimo uha, gdje se buši tijelo naravno. Osnova da je dozvoljeno probušiti uši, da se sa ovim hadisom sličnim njima. A mimo toga, znači to se to je poznato pitanje i razilaženje učinjaka oko toga, pogotovo savremeno ovo što, što se raširilo, što je vidio ponašanja zapadnjaka, zapadnih nekih moda, e, stavljanje piercinga na bilo koji dio, dio tijela. <clears throat> Dobro, to je što se tiče ovog hadisa. Znači, tema je još uvijek navezana, sve nam je vezano za, e, za poglavlje o, e, o Bajranu Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen.